خب بسم الله الرحمن الرحیم دو آرایه از آرایه های محسنات معنوی باقی مانده 23 و 24 حسن التعلیل حسن هو ان يدعى لوصف علة غير حقيقية فيها غرابة كقوله لولم مال شما چی نوشته؟ تکن لم تكن الجوزاء خدمته لما رأيت عليها اقدا منتطقه میگه حسن تعلیل اینه که برای کاری برای یک وصفی یک علتی غیر حقیقی ذکر بشه ادعا بشه مثلا از خاج عبدالله انصاری پرسیدند خورشید چرا به هنگام غروب زرد است گفت از بیم جدایی خب آیا این از بیم جدایی واقعا علت زردی خورشیده نه دیگه الان فاصلش دورتر شده و رنگش چی شده زرد شده و ضعیف شده آه؟ پس حسن تعلیل اینه که ادعا بشه برای وصفی علتی غیر حقیقی ادعا بشه مثلا از صرف پرسیدن که چرا میوه نداری گفت آزادگان تویده هستن خب واقعا علت بیبری سر واقعا به نظر آزادگیشه خب از این یک علت غیر حقیقیه پس حسن تعلیل ادعا بشه برای وصفی علتی غیر حقیقی که درش غرابت هست مانند این بیت شاعر لو لم تکن لو لم تکن نیت الجوزای خدمته اگر نیت ستاره جوزا برج جوزا خدمت اون ممدوح نباشد تو بر این برج جوزا کمربند رو نمیدید این ستارگانی که دوربرش هستن روشنن اینا رو کمربند حساب کرده میگه اینا به علت اینه که این نیت خدمت ممدوحه را کرده چون کسی که خدمت گزارش کمربند میبنده دیگه منتطق از نتاق گرفته شده نتاق یعنی کمربند به اسما دختر عروبت میگن دو نتاقین ها ذات نتاقین یعنی خدمت اون ممدوح شاعر دیگه باید بره بگرده اونی که داره وصفش میکنه اونی که داره چکارش میکنه معمولا شعرا شاهان رو مدح میکنن ممدوها معمولا که هستن خب خبربند بله خب ولش کن ما کاری به اون های اضافی که مرتبط به حل عبارات نیستند نداریم بشون مهم اینه که ما این آرایه رو خب حالا اومده ببین علتی رو که ذکر کرده برای اون ستارگان اطرافش یک علت غیره بخ... آیا واقعا اینا به خاطر خدمت ها؟ قشنگ بود پس برج جوزا با اون رفعت و ارتفاعی که داره خب بریم جلوتر 24 اعتلاف اللفظ مع المعنى آقا لفظ با معنا سازگار داشتن این خودش جزء محسنات معنوی است شما مثلا بیایید برای یک چیز بیان کردن یک مسئله مهربانانه بیای یعنی با کلمات خیلی درشت سخن بگی یا برای بیان کردن یک چیز سخت از کلمات نرم و لطیف استفاده بره باید اینا هماهنگی داشته باشه باید چی داشته باشه پس هماهنگی لفظ با معناش و هو ان تكون الالفاظ موافقه للمعانی الفاظ موافق با معانی باشد فتختارو یا فتختار الالفاظ الجزلة والعبارات الشديدة للفخر والحماسة وتختار الكلمات الرقيقة والعبارات اللينة للغزل میتونیم بگیم فتختارو یعنی تو بگزینی آه؟ انتخاب بکنی الفاظ محکم و عبارات شدید و درشت رو برای فخر کردن و حماسه و بر بگذینی کلمات نرم و عبارات نرم رو رقیق و نرم رو برای غزل ها منظور اینه که با هم دیگه چی داشته باشن؟ همخانی و هماهنگی داشته باشن مانند این شعر, شاعر اذا ما غضبنا غضبة مضارية هتكنا حجاب شمس او قطرت دم زمانی که ما خشمگین بشویم از نوع خشم شاهان خشم مضر این الان دیگه مثل شده میگن خشم مداری خشم یعنی مقصودمون خشم شاهان شاهی میگه زمانی که ما از نوع خشم مزری خشمگین بشیم پاره میکنیم پرده خورشید رو تا خون بچکانه اذا ما اعرنا سیدا من قبیلت ذی منبر صلى علینا ذی نیست این اشتباه چاپیه ذرا منبر بعد بله. صلى علینا و سلم ذرایه این زی اشتباه تو این کتاب اشتباه چاپیه زمانی که ما سیدی رو از قبیله ای بر اوج منبر ذروت و ها بر اوج منبر بنشانیم بر ما درود میفرستد و اون چی آورده؟ مال شما زی آورده خب الان من اصلش رو ببینم و که قوله لم یطلی لم یطلی دیگه چیه و اشتباهی مال شما چی نوشته لم یطل بله لم یطل لیلی این حرکت داده ولی حرکت رو اشتباهی داده خیلی لم یطل لیلی یعنی شب من طولانی نشد ولكن لم انم ولكن خواب نرفتم ونفع عني الكرى طيف ألمه و دور کرد از من چرت را خیالی که به من رسید خیالی که الکرا یعنی نوم یعنی خواب اینجا کرا مفعوله تیفون فائله و نفع عنی الکرا تیفون علمه و دور کرد از من خواب را خیالی که به من رسید خب اون اولی ببینمش اون حرکت اولیه رو که اون حرکت بید چه هست اذا ما اعر نه سیه دان من قبیلت چطور؟ آریه دادن عرنا یعنی آری و زمانی که ما میگه بدهیم سیدی از قبیله ای رو اوجبن بر رو درود میفرستد بر ما و سلام مال شما چی نوشته تو کتابش؟ ها؟ نه اون کتاب عربی چه هست؟ بله بله این ذرا هست این ذی نیست بله ذرا ذرا همون ذرا بله إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلم هست درستش بله إن شاء الله